Ընկեր Քեբաբջյան, Սփյուռքը ինչպես 1988-ին էր, այսօր էլ Արցախի կողքին է եւ ամենքերբ սատարում է մեր ժողովրդին։ Ինչ դերակատարություն կարող է ունենալ Սփյուռքը այս իրադարձությունների մեջ։ Դուք թողել եք Լիբանանը եւ այսօր ֆիզիկապես մեր կողքին եք, ձեր ընտանիքով, ձեր կինը եւ որդին գտնվում են Լեռնային Ղարաբաղում։ Սփյուռքը այսօր ստեղ է, Ղարաբաղում է։ Սխալ է ասում Ադրբեջանի եւ Ղարաբաղի մարդեր են քնում ստեղ, ոչ։ Քնում է Թուրքիո, մեր տարավոր ճշնամիի եւ հայ ժողովրդի պատմական օրերն ենք այսօր անցնում ենք։ Թուրքիան այսօր բայկարում է համայն հայության դեմ։ Սպյուրքի, Ամերիկայի, Ֆրանսիայի հայի դեմ է բայկարում, ոչ թե Արցախցու։ Այս պատերազմը կարող է գոչել համահայկական պատերազմ եւ զարմանում եմ մի քիչ մենք շատ հանդարտ, լավ է, հանդարտությունը շատ լավ է պատերազմի մեջ, բայց նրանք Հազերիները, թուրքերը արդեն դողանցում են Բաքուի մեջ, սրբազան բادرազմ են հայտարարում մենք ինչ ենք անում Մենք դեռ հազիվ սկսել ենք անդրադառնալ, այո, դղեք ընդեղ զոհում են, այրուն են թափում, բայց այդ թափը, այդ հսկա զինվորական վիճակը մենք դեռ չունենք։ Ունենք, պատրաստվում ենք, բայց ասեմ նորեն, այս Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի բادرազմ չէ, այս Թուրքիո ազերիների եւ համայն հայության թեմ մրվող բادرազմ 1915-ի շարունակությունն է այս, եթե մենք այս անգամ համայն հայությունով ազերին հստ քասը չդանք եւ գասեցնենք թե հային կարող են թյուրին-թյուրին չարտել վերջ չարտերուն բայկար մինչև վերջնական հաղթանակ Սփյուռքը այսօր այդ գիտակցությունը ունի Սփյուռքահայերը նաև ֆիզիկապես լինեն մեր կողքին, լինեն մեր մարտնչող զինվորի կողքին։ Ես եկել եմ հետս քանիմը արդեն դրեք սպիրկայ ստեղ են եկած են եւ ահագին զանգեր են գալիս ինձ զանգում են աշխարհի ամեն կողմից ֆրանսիայից կիպրանից ամերիկայից պատրաստ են հայրավոր դրեք երդասած ջահել որոնք դեռ Ղարաբաղը չեն տեսած ուզում են քան եւ ստեղ զենք վեգալել եւ պաշտպանական բանակի գողքին լինել հոսքը պատրաստ է հրանք են սպասում սպասում են մեզանից Մենք բարձրապես հանդարտեցնում ենք, ասում ենք հիմա պետք չկա, գարիք չկա, բայց Սփյուռքը ամեն ցևով, թե զինվորական, թե նյութական, թե փարոյական ցևով պիտի մասնակցի 100% այս նոր սրբազան պատերազմը, որ մղում է մեր դեմ։ Դուք ասում եք պիտի մասնակցի այդ գործընթացը չի սկսված, արդեն քանի օր է լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունները շարունակվում են եւ թե ինչ ավարտ կունենա դեռևս հայտնի չէ։ Ճիշտ ադոր համար անձնական ահակի մարտիկ արդեն եկել են Երևան, այսօր Ստեփանագերդի մեջ ահակին դրակ ստեղեն ուսմուրքից սպասում են ստեղեն փողոցներում մանկալիս են, անշուշտ մեր բեդությունը պիտի որոշե ինչ անենք, ոնց անենք, առաջվա գամորական օրերը անցան։ Հիմա մենք ունենք բեդություն, փանակ, կառավարություն Ղարաբաղի կառավարությունը կամ պետությունը փանակ պիտի որոշի ոնց անի որ այս ամենը լավ ծով գազմագերովի դրեքը պատրաստ են ստրկու պատրաստ է մեր վիհապար հայրենիները Արամ վեապարը հայտարարեց, զանգում է սաղ սպյուրքը, բրոնական իրան փոչ համայնքներով, գուսակցությունով պատրաստ է ողքին գնալու Ղարաբաղին եւ էս եղածի։ Նկատի ունեք մերձավոր արևելքը, Լիբանանը։ Ոչ, սա Եվրոպան, Ամերիկան, մերձավոր արևելքը համահայկական ռեսպուբլիկի մասին եմ խոսում։ Ռազմական գործողությունները ինչ ավարտ կունենա, ինչ զարգացում եք տեսնում։ Բادرազմը կարող է սկսել, ովը մեկ պետություն կարող է բادرազմը սկսել հենց ուզած ռոբեին, բայց բادرազմը չի կարող վերջացնել։ Բادرազմը կարող է սկսել, բայց ուր կքնա, երբ կքնա, դու չես որոշողը։ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան հարցակեցին մեր վրա։ Նրանք սկսեցին, բայց նրանք չեն կարող որոշել այս պայքարը երբ կվերջանա։ Ես կարծեմ, այս պայքարը պիտի վերջանա համայն հայության հաղթանակով։ Հաղթանակ հաղթանակ ուրիշ ոչ մի ձև չունենք զինատատար հանդարտություն ի վնաս մեզ է այս արիտը պետք է օգտագործենք ինչ որ եղավ անցյալում մյուս սխալը չանենք մենք պետք չէ թատարեցնենք ամեն մեկ հայ զինվորի այրյան թեմ ադրբեջանը պետք է 3 հայրու զոհտա այնադեն է որ մենք կրնանք ասել այս մեր դողոց այրունը վարաբի չկնած սաղ աշխատը սպասում է սրան եւ ինչպես որ գիտեք հաղթենք հետո նստենք բանակցության Այսինքն այսօր մեր նպատակը չպիտի լինի միայն ժամանակավորապես ճշնամու կողմից վերծված մարտավարական դիրքերի վերցնելը, այլ նաև առաջ գնալը։ Առաջ գնալ ոչ թե սահմանային իմաստով, այլ Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական ճանաչում, անկախություն եւ հանրապետության միջազգային օրեն ճանաչում եւ վերջնական Թաշին ոչ թե զինաթուլ, այլ համացայնություն թղթի վրա ստորակրվի այս Ղարաբաղյան բայկարը վերջնական լուծումը կդարձե։ Բայց եթե զինատատար բիրանենք, քստան դարեդո նույն բանը նորեն պիտի բադայի ավելի վատ ծևով։ Հիմա մենք այդ ուժը ունենք ճշնամուն պարտադրելու հաշտության պայմանագիր։ Փարոյական, զինվորական, նյութական ուժը ունենք։ Կմնա մեր պետության գամքը, ղեկավարների գամքը եւ գորովը։ Իսկ ժողովուրդը ինչ տրամադրություն ունի։ Դուք շրջել եք երևի Ստեփանակերտում։ Ժողովուրդը գհեդեվի քաչերին։ Ժողովուրդը հաղթանակների երևից կգալի։ Ժողովրդին պետք է ջնշել, ժողովրդին պետք է դալ, որ իր վերջնական հայրենիքի հաղթանակը իր երեխաների այրունով տրոշը հանի եւ հաղթանակ հայտարարի։ Ամենքս միանցից այսօր հիմա ռոբեն է դեվիճակը։ Պետք չէ այս մոմենտը գործընծնենք մենք։ Սա աշխարհը մերետն է հայության իմաստով եմ ասում եւ օդար երկիրները այո այսօր ամերիկայում ֆրանսիայում դեսնում եք ամբողջ ռուսպիկի քաղաքները իրենց նահանգահներին իրենց parlamentsներին արդեն սկսած են ջնշել թիվանակիդական հզոր աշխատանք զինվորական հաղթանակներ կետնի վրա նյութական մեծ հոսք թող մեր միլիարդերները թողտան իրենց փողերը մոսկվայից լիբանանից ամերիկայից փող զինվոր դիվանագիտություն, երեքը միացած հավասար է հաղթանակ։ Փող ունեցողները պատրաստ են դրան։ Այսօր մեր դղեկը այրուն թափում են, մեր ձերերի նագաշները գտրում են, մեր փողերի վրա պիտի սպաղեն, փողերը պիտի բայենք մենք։ Քնանք մտնանք Ադրբեջան, վերջ, հաղթենք տնենք Թրոշ եւ ասենք էս է մեր հայրենական հաղթանակը։ Մոմանտը հիմա է, էս մոմանտը դեք չգործընթնել։ Չեմ ասում ես ես խանդավարված, խանդավարված խոսքեր չեն ես, եսի մեր 3000 դարվա ողի այրունի չարտի պատասխանն է այսօր։ Մենք չենք չարտվելու։ Չարտելու ենք, բայց զինվոր զինվորի դեմ ոչ թե մտնալ ձերուներուն ականջները գտրենք, այդ նկարները ցույց տվենք։ Գպավայելս աշխարհը դեմոկրատիա խաղում է։ Մենք ալ ցույց տանք, որ կորձ ունենք սատանայի հետ, կորձ ունենք կրիմինալների հետ, ոչ թե պետության դեմ։ Մի հաշվի առնեք Ադրբեջանի բր նորմալ պետություն։ Իսկ եթե աշխարը չգիտի, թե ինչ ինչոց է եւ աշխարը երկդիմի քաղաքականություն չի վարում։ Ուժ ունես հախտի հետո կխոսենք մյուս փարեսական կորձերի մաս։ Մենք շատ լավ հոգեբաններ ունենք, որ կփածածեն նրանց, եթե չեն իմանում ինչ է քաղաքականություն։ Հախտի կբավե մեր մայրերլան մենք այլևս լալու ժամանակ չունենք մենք հբարդորեն պիտի գալենք առաջ այսօր արիտ է զորացեք Երևանի մեծ սերիալ չդնենք տնենք զինվորական քայլերներ սաղ ժողովուրդը ոդկի թողելն է առանց պանիկայի անշուշտ արդեն դեսում եք ոնց հանդարտ ենք 3000 դարի փորձ ունենք այլևս 3000 դարվա փորձ մեր մարդական տնենք միասնականություն սեքսերքիտական մենքս զենք զինամթերք գա փողը գրվող դրակ, այսինքն ամեն հզոր բան այս երեքի մեջ փողը չէ։ Դղեք ունենք, սաղ ժողովուրդը ասում էին, եթե գրիվելա ինչ միտա, տեսնում դե եք Երևանի ճայրները գալիս են, Սպիրկից գալիս են, հայերավոր դրակ գալիս են։ Ինչի՞ս եք վախենում։ Գրվող ունենք, փող ունենք, զինվոր ունենք։ Ինչ է խնդիրը։ Կմնա հզոր դիվանագիտություն։ Ամեն մարդ իր գործը թողանի առանց խառնելու եւ հստակ ցեզ ես կասեմ, ես քանի մշապատը գարկը բեդություններ գոմբի փոխեն։ Եթե դեստեն մենք հզոր ենք, պիտի միանան մեզի։ Եթե դգար ենք, պիտի միանան։ Ես չեմ դերակնահատում ինչ որ գդարում է, եթե մենք հաղթենք այստեղ, քանի որ բերություն կարող է Ղարաբաղի գաղտնի ճանաչել։ Եթե մենք այստեղ հզոր լինենք։ Ինչպես ասում են, ուժն է ծնում իրավունքը։ Մենք ենք, մենք, մենք մեր սարերը, մեր ժողովուրդը սպիրկով Ղարաբաղով Հայաստանն գփավել հեքիաթներ բացմենք։ Իշտանք ճակատը դիմացնից է ինչ են սպասում։ Հերոսներ միշտ կան, ասպարեզը պետք, ասպարեզը բաց է այսօր մեր արջև։ Խնդրեմ, չխոսենք, անցնենք կորձի։